So het het dan gebeur dat Israël en al sy mense met hulle besittings Kanaan verlaat en Egypte toegetrek het. Op pad het hy by Berseba voorbijgetrek, waar hij eerst stilgehou en geoffer het. Hy het offer gebring vir diezelfde God wat zijn pa, Isaac, aanbid het. Daar die nacht by Berseba het God in een visioen met Israël gepraat. Hij het omgeroep, Jacob, Jacob, en Israël het geantwoord, hier is ik, Heere. God sê toe vir hom, ek is God, die God van jou pa, Isaac. Moe nie bang wees om Egypte toe te gaan nie, want ek sal jou daar een groot nasie maak. Ek trek saam met jou Egypte toe en eendag sal ek jou weer laat terugkom. Joseph sal vir jou zorg en wanneer jy die dag doodgaan, sal hy jou hoed toedruk. Jacob hulle is het dag of wat later uit per Seba weg. Die seens het Jacob, as ook al die vrouwen en kinders, en die mooie Egyptische waans van die vaarwe gelaai. Hulle het ook die vekedis en al die besittings saamgevat wat hulle oor die jare in Kanaan by mekaar gemaakt het. Na een lang ruik het Jacob en al sy mense in Egypte aangekom. Saam met hom was niet net sy seens nie, maar ook sy kleinseens. So ook al sy dochters en kleindochters. Ja, Jacob het al sy kinders en sy hele familie Egypte toegeneem. Hier is die name van al Israëlse kinders wat destijds saam met om Egypte toe is. Daar was Jacob en sy oudste sien, Reuben, as ook Reubense seens gaan op, Pali, Gesron en Karmi. Simeon en sy seens Jemiel, Jemin, Wat, Jakin, Zogar en Sal, sien van een Kanaanitiese vrouw. Levi en sy seens Gerson, Kaat en Merari, Jira en sy seens Sela, Peres en Sirach. Jeda's ander seens, Er en Onan, het lang van tevore al in Kanaan gesterf. Jere's seens was Gesron en Gamel, Isaskar en sy seens Tola, Pewa, Jasip en Simron, Sebon en sy seens Seret, Jelon en Jagliel. Dit is de seens wat Lea destijds nog voor Jacob en Padan Aram in die wereld gebring het. Sy het ook een dochter, Tina, gehad. Hulle was al te saam 33. Gat en sy seens Sifion, Gaghi, Sini, Esbon, Eri, Arot en Areli. Aser en sy seens Jemna, Jeswa, Jesri en Beria en hulle sister, Serach. Die seens van Beria was Geber en Malkiel. Dit is die seens wat Silba vir Jacob in die wereld gebring het. Laban het Silba vir sy dochter Lea gegee. Hulle was al te saam 16, Josef en Benjamin was die seens van Jacobse vrou Rachel. In Egypte is daar twee ziens voor Jozef geboren. Alsenat, dochter van Potifera, priester van On, het hulle vir Jozef in die wereld gebring. Hulle was Manasse en Ephraim. Benjaminse ziens was Bela, Beker, Asbel, Gera, Naaman, Echi, Roos, Mepem, Gepem en Art. Dit is die ziens wat Rachel vir Jacob in die wereld gebring het. Hulle was al te saam veertien, dan in sy ziens ze gaan. Naftali en sy seens Jagseel, Gini, Jezer en Selim, dit is die seens wat Bela vir Jacob in die wereld gebring het. Laban het Bela vir sy dochter Rachel gegee, hulle was al te saam sewe, afgezien van die vrouwen van Jacobse seens was daar 66 afstammelingen van Jacob wat na Egypte toe is. In Egypte is daar reeds twee seens vir Joosef gebore, Jacobse afstammelingen was dus al te saam 70, en hulle was in Egypte. Toen hulle nabij Goosen was, het Jacob Heda gestuur om vir Joosef te sê hulle is op pad. Joosef het dadelijk sy wa aangespan en na sy pa toegerei. Joosef was oorsteld van vreugde. Tussen die baie gezichte het hy sy pa sin gesoek. Toe hy omkry, het hy die ouwe man sy lijf teen hom vastgedruk en hom gesoen. Joosef het begin huil en lang met zijn kop op Jacob's skouwer gestaan. Voor Jacob was die ontmoeting amper te oorweldigend. Toe hy uiteindelik kon praat, het hy net gesê, nou kan ik maar sterf, want ik weet Joosef leef, ik het omgezien. Joosef het voor zijn broers en zijn hele familie gesê, ik ga nou reguit na die vooruit toe om vir hom te vertellen dat mijn familie uit Canaan hier aangekomen het. Ik wil vir hom sê my broers boer met klein vee en hulle het al hulle vee en hulle besitting saamgebring. Wanneer die vooruit jullie dan in roep en vraag wat jullie doen, moet jullie vir hom sê, ons is veeboere. Van die vroegste tijden af tot vandaag toe was ons en ons voorouders veeboere. As die vader dit hoor, sal hy julle in goeie sin laat woon, van die Egyptenaar hou niks van klein veeboere nie.